Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Ceturtdienas, 6. janvāris, zvaigznes diena vai eh, trīs austrumu eh, gudro diena, ķēniņa diena. Eh, šodien lieli svētki, tāpēc arī tāds garāks dievkalpojums no rīta, kura dēļ tad mums te mazliet ir aizkavējies pārējais ēters, bet es ceru, ka tas tikai šo dienu – padara tādu svinīgāku un mēs varam sajust to, ka vēl joprojām esam Ziemassvētku noskaņās un esam, esam jā, mēs joprojām svinam Jēzus dzimšanu, svinam to, kā viņš atklājās dažādiem cilvēkiem, kā arī pie šī Betlēmes stalīša var sastapties gan uh, Eh, vienkāršie eh, cilvēki, eh, nabadzīgie, trūcīgie, gan arī gudrie, bagātie, tādi, kas meklē Dievu, kuri, jā, kuri ar savām spējām, kas viņiem ir dotas, mēģinot izprast pasauli, saprast tās procesus, tad arī cenšas izprast tās radītāju, un tad arī austrumu gudrie ir tie, kas mums simbolizē uh, zinātnes pasauli, simbolizē jā, izglītoto pasaules daļu, ka lūk, arī šie cilvēki meklējot patiesību par procesiem dabā, par to, kādi likumi valda radībā, tad arī meklē pašu radītāju un var pie viņa nonākt. Šodien gan netik daudz veltīšu uzmanību mm, epifānijai vai uh, trīs austrumu gudro dienai, zvaigznes dienai, bet uh, piedāvāju um, ieklausīties katehēzē, kuru uh, vakar tad, vadīja pāvests Francisks. Jau esmu stāstījis tev klausītāji, ka trešdienās pāvests vada tā saucamo audienci, Eh, katehēzi, kurā eh, viņš uzrunā svēceļniekus, kas tajā brīdī ir eh, Romā. Tur var salīdzinoši vienkārši tikt uz šīm katehēzēm, vienkārši piesakoties Vatikāna mājaslapā. Un tad, jā, trešdienās, trešdienās no rīta pavests tiekās ar svēceļniekiem, pēc tam kopā ar viņiem arī lūdzās. Uh, Nu, lūk, un vakar Pāvis Francisks turpināja savu katehēžu ciklu par svēto Jāzepu. Mēs 8. decembrī noslēdzām Jāzepa gadu, atceramies, mēs esam šobrīd ģimenes gadā, tad iepriekš vēl bija arī svētā Jāzepa gads, kurā mēs, mēs bijām aicināti īpaši lūgt svētā Jāzepa aizbildniecību, viņa atbalstu, un uh, arī tad, uh, uzticēt viņam savas un visas baznīcas, visas cilvēces vajadzības. Eh, pāvests Francisks šobrīd eh, vada tādu katehēžu ciklu par svēto Jāzepu, un šodien viņš runā par svēto Jāzepu kā par Jēzus auģu tēvu. Tad piedāvāju ieklausīties šajā katehēzē, kur pāvests arī runā par to, ko nozīmē vispār būt tēvam – un eh, ko tas nozīmē, ka eh, Jāzeps bija Jēzus auģu tēvs un ko mēs no tā visa varam mācīties. Tā kā aicinu arī tevi klausītā iesaistīties eh, šajā sarunā droši, droši zvani uz ēteru, uz numuru 67969131, arī raksta īziņas uz numuru 266 77272, un eh, padalies ar to, kādas ir tavas attiecības ar svēto Jāzepu, vai eh, tu lūdz svētā Jāzepa aizbildniecību, eh, vai tev ir varbūt kāda īpaša tradīcija mājās vai ģimenē, no kuras tu nāc lūgties vai lūgt svētā Jāzepa palīdzību ikdienā, un varbūt arī, jā, tu vari padalīties ar savu pieredzi, ar to, ko nozīmē būt vecākam, vai īpaši, ja tu esi auģu vecāks, tad tā auģu tēvs vai auģu māte, tad pastāsti, kā tu jūties par to, vai varbūt tu esi bijis pieņemts bērns kādā ģimenē, tad droši vari padalīties arī ar šo pieredzi, par kuru Pāvis Francisks saka, ka tā ir viena no augstākajām tevišķības un mātešķības mīlestības izpausmēm, pieņemt savā ģimenē šos adoptētos bērnus un dot viņiem pieredzi, ģimenes pieredzi un iespēju augt vidē, kur ir abi vecāki. Kā tas tad būs arī šīs dienas temats un <clears throat> ļoti, ļoti ceru uz tavu aktīvu līdzdalību klausītāju. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, ja, ja mēs lasām evaņģēlijus, tad mēs dzirdam to, ka Jēzus, tad, kad, piemēram, Mateja vai Lūkas evaņģēlijā tiek uzskaitīti šie dažādie cilvēki, kas ko ir laidis pasaulē, tad, piemēram, Mateja evaņģēlijā, mēs arī par to runājām adventa laikā, ir tāds kā pārāvums tieši pirms uh, pirms Jēzus, jo tur mēs lasām, ka tas dzemdināja to, tas, to, tas, to. Un tad uh, Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, ka tātad Jāzeps nav uh, bijis tas, kurš ir uh, piedalījies Jēzus ieņemšanā, kad viņš ir bijis vīrs Marijai, kurai tad dzīma Jēzus. Jā, savukārt tad Lūkas <clears throat> evaņģēlijā <clears throat> Trešajā nodaļā mēs lasām uh, par Jēzu, ka Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāka, bija 30 gadus vecs, viņš bija, kā mēdz domāt, Jāzepa dēls. Un tad tur tālāk aiziet uh, uzskaitījums ar visiem Jēzus ciltsrakstiem, līdzīgi kā tas ir Mateja evaņģēlijā, jo tātad kā mēdz domāt. Um, uh, Tātad, nu, var teikt, tā kā šķietams eh, tēvs viņš bija. Eh, viņš, eh, protams, veica šo tēva funkciju, ja, bet viņš bija tas, kurš pieņēma Mariju ar viņas bērnu, kurš nebija viņa paša bioloģiskais bērns. Un pavests Francisks norāda, ka tajā kultūrā šāda adopcija nebija nekas jauns, um, Viņš atsaucās arī uz 5. Eh, mūzus grāmatu, uz 25. nodaļu, kura arī runā par eh, šo eh, jautājumu, kad brāļi kopā dzīvo un viens no viņiem nomirst un tam dēla nav, tad mirušā sieva, lai nekļūst par sievu kādam citam svešam vīram, lai viņa vīra brālis iet pie viņas un ņem sev par sievu un tai dara, kas vīra brālim pienākas. Un pirmdzimtajam, ko viņa dzemdēs, viņa būs Viņam būs dota sava nomirušā brāļa vārdu, lai tā vārds netop izdzēts no Izrēla vidus. <clears throat> ja, ka tā tad um, šis uh, um, likums, ka uh, vīra brālis uh, ņem tālāk pie sevis uh, šo brāļa sievu, uh, kurš ir devies mūžībā, tad uh, viņš šos uh, mantinieka uh, tiesības, brāļa mantinieka tiesības dod uh, šim eh, pirmdzimušajam, ja, tam eh, bija tajā laikā divējāda nozīme pirmkārt nodrošināt uh, aizgājēja pēctečus ar uh, nu, iztikas līdzekļiem un, protams, arī saglabāt šos te īpašumus, lai tie nepāriet kādam uh, citam, kas, protams, bija arī ļoti svarīgi tajā laikā, ka daudz kas bija atkarīgs tieši no tā vai tev ir kāda sava zeme, savi ganāmpulki, par kuriem rūpēties, tas bija iztika savots ģimenēm. Tātad ja, e, Jāzeps, viņš oficiāli e, veic šo tēva, e, tēva misiju Jēzus dzīvē, viņš arī ir tas, kurš uzņem Jēzu savā ģimenē, par viņu rūpējās, viņš arī ir tas, kurš dod Jēzum vārdu mēs svētajos rakstos redzam to, ka antīkajā kultūrā vārda nozīme ir saistīta arī ar cilvēka misiju, un ka, piemēram, cilvēkam tiek mainīts vārds, tas nozīmē, ka viņa identitāte tiek arī mainīta, viņa misija tiek mainīta. Piemēram, Ābrams kļūst par Ābrahamu, kas nozīmē daudzu tēvs, vai, piemēram, Jēkabs kļūst par Izrēli, kas nozīmē tas, kurš cīnās ar Dievu. Atceramies, ka Jēkabs, kad viņš uh, uh atrodas ceļā, viņam ir šis sapnis, kur viņš cīnās ar uh, šo debesu būtni un uh, lūdz uh, savu svētību, kamēr viņš netiek svētīts. Jā, tad uh, arī, arī šī vārda došana nozīmē piešķirt otram identitāti, un tā kā arī tas nozīmē, ka tev ir zināma vara pār otru, Eh, ka eh, tev ir um, eh, ehm, jau vara, teiksim, pazīt otru un arī tad dot viņam vārdu. Piemēram, arī radīšanas grāmatā mēs lasām, ka Dievs uztic Ādamam visus dzīvniekus saukt tos vārdā, un Ādams tad viņus sauc vārdā, arī tad atpazīstot to viņu misiju. Un ehm, Jā, tas parāda to, ka viņam ir autoritāte kā par šo dabu, un viņš reiz arī izprot šo dabu, un tad arī redzam, ka Jāzepam tiek dotas visas tiesības par Jēzu kā tēvam. Protams, viņš respektē viņa īstā debesu tēva gribu, kurš Jēzum grib dot vārdu Jēzus, kas nozīmē kungs glābj, kā viņam to eņģelis ir paskaidrojis. Ja, un tad uh, Pāvests arī um, tiksim, no šīs vārda došanas uh, mēģina uh, saprast arī, ko uh, nozīmē um, būt par tēvu un māti, ko nozīmē būt par vecākiem. Tad par to runāsim pēc dziesmas, tā kā šodien ir ķēniņu diena, zvaigznes diena, tad noklausīsimies dziesmu par to, ko mēs varam mācīties no šiem austrumu gudrajiem. Uh, Bet eh, kamēr skan dziesma, tad no tevis klausītājs eh, labprāt saņemšu īziņas vai pieņemšu zvanus par to, kādas ir tavas attiecības ar svēto Jāzepu. Un eh, jā, kāda ir tava pieredze būt par tēvu un māti vai arī būt par auģu vecāku vai varbūt, ja tu pats esi uzaudzis auģu ģimenē, tad te droši vari padalīties ar šo savu pieredzi zvani uz numuru 67 969 131, arī raksta īziņas uz numuru 266 77 272. Gudrie no austrumu zvaigznī, gudrie no austrumiem, redzēja zvaigznī. Zvaigzne gāja pa priekšu, gudrie tai sekoja. Zvaigzne gāja pa priekšu, gudrie tai sekoja. Zvaigzne tos aizvedā uz vietu, kur dusējā bērns. Zvaigzne tos aizvedā uz vietu, kur dusējā bērns. Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks. Gudros pārņēma bedros pārņēma prieks. Tie iegāja namā pie bērna, nometās ceļos un pielūdza to. Tie iegāja namā pie bērna, nometās ceļos un pielūdza to. Gudros pārņēma. pārņēma prieks, tie atvēra dārgumu lādes un sniedza tam zeltu vīraku un mirres. Tie atvēra dārgumu lādes un sniedza tam zeltu vīraku un mirres. Gudros Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Turpinām šīs dienas katehēzi trīs austrumu gudro dienā vai zvaigznes dienā, ko sauc arī par epifāniju. Tad šodien sarunājamies gan par Jēzus auģu tēvu, par svēto Jāzepu un to, ko no viņa varam mācīties. Mums tad mēs varam arī savā starpā šeit dalīties ar to, kādas mums ir attiecības ar svēto Jāzepu un vai mēs arī varbūt esam pieredzējuši kaut kā saskārušies savā dzīvē ar adopcijas jautājumu, tad arī droši varam dalīties ar šo pieredzi. Tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Paldies Andrim par atsūtīto ēpastu. Andris mums raksta, esmu ļoti pateicīgs svētiem Jāzepam par atbalstu un aizlūkšanu dažādās vajadzībās, kuras viņam uzticēja visa pagājušā gada garumā, jo pāvesta izsludinātajā Jāzepa gadā arī pats vēlējos padziļināt attiecības ar viņu – Jāzeps ir palīdzējis vairākās nepatīkamās un sarežģītās situācijās un iedvesmojas ikdienas darbā. Paldies, Sandri, par tavu izziņu. Mēs noteikti varam jālūgt svētā Jāzepa aizbildnieci īpaši šajos, šajos praktiskajos jautājumus. Tad Vlada mums dalās ar savu pieredzi, ka uh, Viņas vecāmām ir aprecējusi viņas vectēvu, kuram jau bija divi bērni, un arī viņas brālis ir pieņēmis sev sievu ar divām meitām, un mēs ar viņām lepojamies. Jā, tad tas arī ir veids, kā mēs varam paust savu tevišķību vai mātišķību par tiem bērniem, kas mums nav savi, pieņemot otru pusi, kurai jau ir uh, Eh, savi eh, bērni. Eh, tad, jā, par šo vārdu maiņu Jānis jautā, kā tad var, kā tad jaunais vārds var mainīt cilvēku identitāti. Cilvēks paliek par cilvēku, nevis par cilvēku, ehm, kas ir zināms par trīs austrumu gudriem pēc viņa atgriešanās. Un ir dažādas leģendas, kas ir zināmas par šo austrumu gudro atgriešanos mājās mēs nevaram droši zināt neko par viņiem, bet par šo vārda maiņu, par kuru mēs runājam šodien, tad vārds, teiksim tā, mums šodien, nu vārds īpaši varbūt neko neizsaka, kaut gan tam ir noteikti kaut kāds spēks, dzirdētais vārds nes kaut kādu vēstījumu un tas mūs ietekmē, tā antīkajā kultūrā tam ticēja jo īpaši, un mēs arī redzam, ka uh, Jēzus identitāte ir ļoti cieši saistīta ar viņa vārdu, Ješo, ja, kungs glābj. Un Jēzus tad arī to dara, viņš glābj mūs no mūsu grēkiem. Ja, vai tāpat tad arī um, jā, tas pats Pēters, ja mēs redzam, ka viņa identitāte tiek mainīta, uh, viņš pats paliek, protams, tāds pats cilvēks, kā viņš bija iepriekš ar savām vājībām, ar uh, savām nepilnībām, bet tāpat laikā Jēzus maina viņa identitāti, viņš maina viņa uh, misiju. Viņš saka, tu vairs neesi Sīmens, tagad tu esi Pēteris, jā. Klints, akmens, uz kur es celšu savu baznīcu. Kā vārdam ir liela nozīme un saikne ar mūsu identitāti un to, kāda ir mūsu misija. Tā kā droši, droši, ja vēl kāds grib iesaistīties šajā katehēzē, tad to dariet, rakstiet īziņas, zvaniet uz ēteru, rakstiet ēpastu un dalieties ar uh, savām, savu pieredzi ar Svēto Jāzepu, tad dodu vārdu arī mūsu klausītāju, kas zvana lūdzu, kas mums ir sazvanījis. Ja, tiemžēl nesagaidiet, nu labi, tad 67969131 ir telefona numurs, uz kuru, uz kuru var zvanīt, dalīties ar savu pieredzi tad gan par attiecībām ar Svēto Jāzepu, gan arī par šo adopcijas jautājumu. Tad, uh, turpinot par uh, Svēto Jāzepu, ko pāvis Francisks, viņš ļoti daudz tad uh, runā tieši par šo adopcijas jautājumu, jo viņš saka, mēs šodien piedzīvojam tādu um, nu, skumju um, realitāti, ka lielākā daļa no mums jūtās kā um, bāriņi, ka mēs, mēs varam šo nu, bāreņu to statusu sajust reāli savā ikdienā. Viņš saka, lai tad svētais Jāzeps, kurš ieņēma īstā tēva dieva šo vietu, lai palīdz mums saprast un atrisināt šo bāreņu sajūtu, uh, kas ir tik eh, nu, traumējoša mūsdienās. Tad, eh, ko nozīmē būt par tēvu, pāvis saka, un te viņš atsaucās uz šo apustulisko vēstuli, ar kuru viņš iesāka svētā Jāzapa gadu eh, Patris Korde ar tēva sirdi. Viņš saka, tēvi nā, ne par tēvu nepiedzimst, par tādu kļūst. Uh, Un uh, tu nekļūsti par tēvu vienkārši tāpēc, ka tu esi uh, devis uh, kādam uh, dzīvību, bet gan tad, kad tu uzņemies atbildību par uh, sava bērnu, par savu bērnu. Ja, tad, kad tu uzņemies par kāda cita uh, dzīvību atbildību, tad uh, savā ziņā tu kļūsti par tēvu šai personai. Un līdz ar to tad, uh, mēs arī varam runāt par uh, gan par adopciju, ka tas nozīmē būt pilnībā jā, par vecāku, ka tu uzņemies atbildību par otru, un te mēs arī redzam šo, nu, aspektu, ka arī konsekrētās personas netiek atrautas no savas tēvišķības vai mātišķības, kaut arī šīs personas nevar dot dzīvību tādā fiziskā veidā, tad tās var rūpēties par uh, otru dzīvību. Un tajā brīdī, kad tu uzņemies šīs rūpes, tad tu kļūsti par tēvu vai māti otram cilvēkam. Līdz ar to tad arī konsekrētie praktizē šo savu tēvišķību un mātišķību pilnīgā veidā, tāpat kā tie, kuri arī laiž pasaulē eh, savus eh, bērnus. Un tad uh, Pāvils saka, es īpaši e, domāju par tiem, kuri ir atvērti aicināt e, dzīvību savā e, ģimenē, savā vidū caur adopciju, ka tādā veidā uzņemot bērnus, kuriem ir nu, atņemta šī iespēja augt ģimenē. Tāpat arī Pāvils saka, es domāju par tiem vecākiem, kuri nevar ieņemt bērnus, kaut kādu bioloģisku iemeslu dēļ, ja, tad viņi tomēr var dalīties ar šo ģimenes pieredzi ar tiem, kuriem tādas nav un pieņemt šos bērnus. Pāvis saka, mums nevajadzētu baidīties no adopcijas, mums nevajadzētu baidīties uzņemties šo risku, pieņemt bērnus savās ģimenēs, jo šobrīd pāvis arī atsaucās uz to savu vēstuli eh, laulātajiem, kuru viņš publicēja eh, Ziemassvētkos, Svētās ģimenes svētkos. Mēs eh, šeit rietumu pasaulē piedzīvojam demografisko ziemu. Šaka, ir tik daudzi, tik daudzi pāri, kuri vai nu negrib bērnus, vai nu saka, ka viņiem pietiek ar vienu, diviem bērniem, Tad uh, viņi saka, lūk, mums ir viens bērns, ar to mums pietiek, bet tāpat laikā viņiem ir pa diviem suņiem un kaķiem, un tad sanāk tā, ka kaķi un suņi mums ir um, bērnu vietā, un tādā veidā mēs noraidām savu tevišķību un eh, mātišķību, un tas uh, atņem mums arī reizē cilvēcību, saka pāvis Francisks, jo caur uh, šo tevišķību un mātišķību mēs varam tādā īpašā veidā praktizēt cilvēcību un eh, tad noraidot eh, šos savus aicinājumus, eh, civilizācija noveco un paliek nehumānāka. Tā saka pāvests Francisks. Tad viņš saka, nu kaut vai mēs arī varam tā pavisam pragmatiski paraudzīties tad uz to, ja mēs turēsim mājās vairāk kaķus un suņus un mums būs tikai pa vienam bērnam, kas tad maksās to mūsu pensiju. Jā, tur viņš tā kā varbūt arī tā ciniski paraugās uz šo situāciju. Un pāvests saka, es lūdzu svētajām Jāzepam žēlastību, atraisīt mūsu sirdsapziņas un padomāt par to, padomāt par bērnu laišanu pasaulē. Tevišķība un mātišķība ir personas dzīvības pilnība. Padomājiet par to, saka pāvests, ir patiesa, ka ir arī šie nu, šī garīgā tēvišķība un mātešķība tiem, kas ir konsekrēti, kur ir veltījuši sevi Dievam, bet tie, tie kuri dzīvojiet, eh, dzīvojiet pasaulē un eh, esat precēti vai grasāties precēti, tad padomājiet arī par eh, bērniem, par dzīvības dāvāšanu, kuru viņi paņems no jums tad nākotnē un arī tad neaizmirstiet par bērniem, kuriem ir nepieciešama adopcija. Jā, tas ir risks, un tad būt par vecāku un ielaist bērnu savā dzīvē vienmēr ir risks, gan uzņemot bērnu dabiskā veidā, gan arī caur adopciju, bet viņš saka, tas, bet daudz riskantāk ir tad, kad tev nav bērnu. Daudz riskantāk ir noraidīt savu tēvišķību un mātišķību, vienalga vai tā būtu pati, nu, tāda fiziska vai garīga. Un tad līdz ar to ja mēs eh, noraidot eh, šo savas eh, nu, būtības aspektus, mēs noraidām kaut ko ļoti svarīgu un fundamentālu mūsu identitātē, mums kaut kas trūkst. Šeit tāpēc lūdzu, lūdzu par to padomājiet un padomājiet Viņš arī aicina tad eh, institūcijas eh, eh, paraudzīties, kā var, protams, joprojām stingri uzraudzīt šo procesu, bet reizē arī tad atvieglot to tiem vecākiem, kuri vēlētos uzņemt bērnus savā dzīvē un kuri vēlētos īpaši dot dzīvību, dot iespēju ehm, šiem bāriņiem augt ģimenei un piedzīvot ģimenes, eh, eh, ģimenes pieredzi, uzaugot, kad ir eh, vecāki. Tad ir tik daudzi, tik daudzi pāri, kuri vēlētos sevi dāvāt mīlestībā šiem bērniem, un tad viņiem jāļauj to darīt, kuri vēlas būt. Viņš arī to nosauc adopciju par augstāko tādu mīlestības izpausmi. Pāvis Francisks arī atsaucās uz kādu savu draugu, Eh, kurš eh, gribēja adoptēt eh, kādu bērnu, un tad viņam sacīja, ka nu, mēs nezinām, varbūt, ka šim bērnam ir kāda veselības problēma, iespējams, ka viņam ir kāda slimība, bet šis vīrs esot sacījis, es esmu redzējis šo bērnu, un ja jūs man varbūt jautātu pirms atnākšanas, es varbūt būtu sacījis nē, bet es esmu redzējis šo bērnu, un es viņu uzņemšu savā ģimenē un tā tad arī viņa ar sievu pieņēma šo bērnu, neskatoties arī uz iespējamiem izaicinājumiem, grūtībām, eh, kas eh, varētu būt saistītas ar eh, šī bērna audzināšanu. Tā kā tāds aicinājums uz žalsardības darbu. Mēs novembrī svinam bāriņu svētdienu, bet lai tā nav tikai tāda vienreizēja akcija, kur mēs reizi gadā palūdzamies par šiem bērniem, bet tiešām tā nopietni padomāt, vai jo ir arī daudzas ģimenes, kurām ir savi bērni un kuras joprojām atrod iespēju uzņemt šos adaptētos bērnus, un tā ir tiešām brīnišķīga iespēja praktizēt tuvāk mīlestību, praktizēt žēlsirdību. Varbūt ne visi ir aicināti uz to piekrītu, um, bet uh, tomēr ir vērts uh, pārdomāt, vai gadījumā mēs pārāk, pārāk nebaidamies uzņemt uh, bērnus savā ģimenē. Gan tie pāri, kam jau ir savi bērni, gan arī tie pāri, kas nevar ieņemt savus bērnus. Tomēr ir daudzi, daudzi bērni, kuriem ir nepieciešama uh, ģimene, kur aug bērnu namos, un tā nav nu, tā atbilstošākā vide, kur var attīstīties persona, un lai persona varētu pilnvērtīgi attīstīties, viņam ir nepieciešamas īpaši bērnībā, jaunībā šīs attiecības ar vecākiem, vēlams ar, protams, abiem vecākiem. Paldies arī tiem, kuri iesaistaties sarunā, mums ir vēl te pienākušas īziņas, kāds no jums raksta – Eh, pieredze eh, pagājušo gadu lūdzoties svētā Jāzapa novenu martā ar nodomu par darba atrašanu Jāzapa dienā bija darba intervija, kura bija veiksmīga. Paldies svētajam Jāzepam. Eh, tad svētais Jāzeps kā strādnieku aizbildnis mums ļoti, ļoti palīdz. Tad, jā, vēl mums kāds raksta, Eh, svētā Jāzepa ilgus gadus godinu par eh, visu bāreņu aizbildni. Pēc katras svētās mīsas pateicos viņam, jo man tik daudz zināma jauniešu, kuri dzīvo, kuri, jā, kuri ir bāreņi, tātad daudz jauniešu, kuri ir eh, bāreņi. Dodiet, tad jums tams dots pilnu, saspaidītu, sakratītu un pāri plūstošu mēru jums iedos jūsu klēpi ar to mēru, ar ko jūs mērīsiet, ar to jums atmērīs citāts no Lūkas evaņģēlija eh, sestās nodaļas par to, ka jā, mēs dalamies, jo vairāk mēs ar kaut ko dalamies, jo vairāk mēs saņemam atpakaļ. Liels paldies visiem, kuri iesaistījāties, kuri rakstījāt īziņas, arī paldies par ēpastu. E par šo pieredzi gan ar attiecībām ar Svēto Jāzepu, gan ar adopciju, kuri padalījāties, tad ar to es arī šodien noslēgšu. Nolasīšu lūkšanu, ar kuru pāvests noslēdza savu katehēzi vēršoties pie Svētā Jāzepa, un tad, jā, īpaši varam domāt par tām ģimenēm, kuras ir bijušas pietiekami drosmīgas, Uh, uzņemot ne tikai savus bērnus, bet arī pieņemot šos svešos bērnus, vai nu tas būtu caur uh, laulību, ka otrai pusē ir uh, savi bērni, kas nāk līdzi, arī pieņemot bērnus no bērnu namiem, tad, un lūdzot arī par tiem, kuri varbūt baidās uzņemt bērnus, kuri baidās adoptēt, tad lai Dievs viņiem dod drosmi, uh, un parāda to, cik gandarīti un priecīgi viņi var būt, nebaidoties pieteikties adopcijai, nebaidoties uzņemt savā ģimenē bērnus, kuriem ir tik ļoti nepieciešama ģimene. Svētais Jāzep, tu, kurš mīlēji Jēzu ar tēva sirdi, esi tuvu visiem daudzajiem bērniem, kuriem nav ģimenes, kuri ilgojas pēc tēta un mammas, atbalsta ģimenes, kuras nevar ieņemt bērnu, palīdz viņiem atklāt caur šīm ciešanām lielāku plānu. Parūpējies par to, lai nevienam netrūktu māju, saiknes, personas, kas par viņiem rūpētos, dziedini to cilvēku egoismu, kuri sevi noslēdz, kuri sevi noslēdz dzīvībai, lai viņi spētu atvērt savas sirds mīlestībai. Paldies par šo katehēzi. Paldies visiem, kuri iesaistījāties, paldies visiem, kuri atbalstat Radio Marija darbu. Mēs tad pateicoties jūsu lūkšanām, jūsu ziedojumiem, arī jūsu brīvprātīgo darbam varam nodrošināt Radio Marija skanējumu šeit ēterā un cenšamies arī paplašināties, tā kā varat šodien īpaši lūgties svētā Jāzepa aizbildniecību par Radio Marija, jo šodien mēs tad eh, iesniedzam pieteikumus konkursiem Rēzeknē un Daugavpilī. Eh, ļoti ceram paplašināt savu skanējumu un joprojām gaidam atbildi par, eh, joprojām gaidam atbildi par talsu konkursu. Ja, esam uzvarējuši uh,